and it starts to shine, and I see it burn when you bring me sunlight, and it's all you need to feel this heat, to feel like everything's all that you dreamed, and is it all too much? Did you get enough? Does it set on fire all the things that you touch, and it fills me up, and it starts to shine, and I see it burn when you I feel Vous écoutez Radio Contact, soyez les bienvenus, il est 16h. Radio Contact Mise à jour activée. Are you ready for this? Le 16-20 démarre. ouais bonjour Bienvenue, vous êtes sur Radio Contact, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très très belle journée. T'es vraiment, vraiment une arnaque David. Pourquoi <laughs> Parce que tu fais comme si tout était normal, tu viens de rentrer dans le studio et donc euh, chez Radio Contact il y a exactement euh, une minute. Ouais ben quand même ben, vachement en retard. Elle vaut une minute avant qu'une minute après. Hein. <laughs> ah ouais, voilà, non, non, j'ai eu des gros problèmes avec ma machine à laver ce matin. Aïe euh, le technicien est arrivé avec quelques heures de retard. Ah bah, je n'en ah veux pas, ça peut arriver. Hein. sauf qu'ensuite, j'ai pas réussi à remettre la porte qui cache la machine à laver. C'est un foutoir. Je suis en transe. Au sens propre <laughs> comme au sens figuré. Je suis vraiment désolé. Il n'y a pas d'eau, t'as pas été inondé. Eh ben, euh, euh, euh, plus de peur que de mal. non. voilà, donc s'il y a un menuisier qui est dans le coin qui pourrait revenir fixer une porte, c'est une catastrophe. Bon, désolé, en tout cas, j'ai vu que vous aviez préparé l'émission demain de maître. Aujourd'hui, je bah, suis responsable de hein. rien du tout, comme d'habitude d'ailleurs. Alors, on va parler du goûter idéal au boulot. Ah oui, ah bah oui, parce que euh, voilà, on a souvent un petit creux euh, vers 16h, donc on va savoir exactement ce qu'il faut euh, emporter avec soi pour craquer sur de bonnes choses. Un truc de malade. On va, grâce à la technologie, pouvoir parler avec les morts, avec les défunts. C'est ce que Huawei nous promet. On en parlera tout à l'heure. Hein. Euh, apparemment, c'est réellement possible. Ah euh, on comprendra ça dans les prochaines minutes. Et puis, on vous offrira un city trip à Rome. Eh oui, un city trip à Rome pour euh, prendre quelques jours, quatre jours quand même, pour se détendre pour deux personnes. C'est un très beau cadeau. C'est grâce au film Débarquement immédiat, un film très sympa, un film Radio Contact avec Harry Habitant. C'est très très drôle. Parfait. Donc, bah, restez là sur Radio Contact. On vous explique le pourquoi, du comment et comment faire surtout dans quelques instants. Avant ça, Kid Noise. Nathan n'est pas là aujourd'hui. Ah non, monsieur est en tournage. Oh. Je ne sais où avec je ne sais qui. C'est pas grave, on s'en fout. <laughs> Ah, on va également revenir sur les réseaux sociaux. On est évidemment connectés. On reviendra sur ce petit buzz autour ah de Théo. Euh, Théo qui est un petit garçon de 12 ans qui adore les poules. Il en a fait une chaîne sur YouTube <laughs> et hier on l'a un petit peu aidé. On vous explique dans un instant. Soyez les bienvenus. Voici Kid Noise. I swim part I fly a part of empty sky. Japan is my new direction. Moscow was amazing last night. I never closed the door. Behind me, something more. One day I'll stop it all, it's true. And I will do it just for you. I swim a part of ocean. I fly a part of empty sky. Japan is my new direction.

And I will do it just for you. And I will do it just for you. Behind. Behind. Bienvenue, vous êtes sur Radio Contact. Jusqu'à 20h. David sur Radio Contact. Ouais, mais attention, il y a Thibaut qui est là, qui a très bien travaillé aujourd'hui. Hein. Ah ouais. j'ai droit à ma gommette. Eh, eh, oh, tu pourrais peut-être avoir une gommette. Ah là, franchement, ouais. on bah, vous expliquera, on vous expliquera pourquoi. Euh, puisque Nathan n'est pas là aujourd'hui, euh, donc voilà, Thibaut a, pris le relais, on peut le dire. On reviendra sur Thibaut dans quelques instants, <laughs> euh, mais aussi sur Théo. Oui, euh, ce petit garçon adorable euh, qui euh, a a un élevage de poules et il a lancé une, une, vidéo. Enfin, il, a sa chaîne YouTube. Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est surtout qu'il a, il a placé un panneau, je pense, devant chez lui sur lequel il expliquait sa chaîne YouTube et puis remercier les gens de, de s'inscrire et puis même de, simplement d'avoir lu son petit mot. C'est vraiment mignon. C'était demandé si gentiment qu'on en a fait un peu la pub. Bien. Allez, hier, dans la mise à jour, on a découvert une nouvelle profession. profession, profession, <laughs> pardon, ah, c'est difficile, hein, qu'est-ce que vous voulez. Euh, professionnel, on a appris une bonne nouvelle également pour les enfants qui sucent leur pouce. Et puis, euh, une grosse info est tombée au sujet d'un membre des One Direction. Écoutez ce que vous avez peut-être raté. Une nouvelle importante pour tous les Directioners. Hein. Il y en a un qui est casé. C'est Niall Niall Horan. Ouais, c'est le blond en fait. Il est casé avec une Belge. Ah. C'est là qu'on se projette, on se dit, euh, mon Dieu, ça pourrait être moi. Enfin, ça pourrait pas être moi parce qu'elle a 22 ans. <laughs> Euh, elle est très jolie, elle est très naturelle aussi. C'est une euh, fille, voilà, châtain aux cheveux longs, qui a fait des études assez poussées, je crois, en Angleterre et également à Paris. Donc, elle doit pas être idiote en plus d'être jolie. Donc, voilà, on verra si ça dure. Il y a Virginie qui dit ça prouve qu'il a bon goût. Bah, ça c'est vrai, hein. aime bien, il aime bien les Belges qui dans ce studio suçait son pouce Moi, je suçais mes doigts. Ok. Deux doigts que je suçais, mais pas le pouce. moi, je suçais rien hein. du tout. D'accord, toi tu sais ça rien du tout. Bah, je sais pas pourquoi j'ai posé cette question, mais vous aurez la réponse dans un instant. Rien T'avais pas un doudou, même rien du tout eh, Je m'en souviens même pas en fait. Ah, ok. Ça remonte, hein. Ah ouais, Ah, mais j'avais pas de doudou non Ah, bah, à l'époque, euh, les doudous n'existaient pas. Hein. <laughs> En bois peut-être. Ah, euh, euh, <laughs> en caillou. Je crois, qu'on lui donnait un bout de charbon et ça il s'amusait avec. moi, je suis ses deux doigts, index et majeur de la main droite. Et voilà, mais je, suis pas la seule. Il y a beaucoup d'enfants comme ça, j'en croise parfois dans la rue. On se reconnaît, on se fait un clin d'œil. C'est une sorte de, groupe comme ça. évidemment, évidemment, il y a plein de blagues qui vous passent par la tête. restez poli. en fait, tu, aussi ton. Non, non, non, non moi je non, j'avais ma, ma petite. Étais très adulte puis, euh, exactement. <laughs> très mature. Moi, ce qu'il y a, c'est que j'avais de temps en temps un stylo, euh, voilà. Moi, c'est à 6, 7, 9 mois, j'avais un stylo et plus de temps en temps, je, griffonnais comme ça une petite œuvre. Alors j'aimais beaucoup euh, la calligraphie. ouais, ouais, c'était mon truc. ça <laughs> a aussi un bon côté. Les suceurs de pouces ont moins de chances de développer par la suite des allergies lorsque le micro est ouvert, c'est-à-dire que la petite lumière rouge est allumée, on on touche plus au micro, parce que si on touche au micro, ça fait ça. voilà. Et alors Thibaut, ça fait combien de temps qu'il fait la radio euh, Plus de 10 ans déjà. Ok, bah, ah ah, il ose le dire en plus, hein, sans, <laughs> le moindre complexe. Hein. donc euh, voilà, euh, ça fait 10 ans maintenant, je suis un professionnel. On va pouvoir appeler maintenant quelqu'un qui viendra à domicile, simplement pour nous faire des câlins. Ça peut déraper, c'est ce qu'on imagine. c'est ce que j'allais dire, ça peut vite tourner quoi. Voilà, ça peut. Voilà, continue. Qu'est-ce qui peut se passer, Thibaut, par exemple je sais Bah, pas. ça peut. Bah, je sais pas, moi, et ça peut aller jusque. Pardon. Des petits, bisous, ça peut vite. Euh, voilà. Câlineur professionnel, Thibaut, tu feras appel à ça ou pas Bah, je sais pas, euh, moi, je veux bien être câlineur, tu vois. un jour, j'appelle. Euh, si je fais appel à des calineurs Et, qui et, et qui Je, te remballe, mais direct, quoi. Tu rentres chez toi. Hein. Retour au live sur Radio Contact avec dans un instant un sujet important. On va parler d'un goûter idéal, mais cette fois-ci au boulot. Base vous fait tourner la tête. Maintenant un iPhone 6S avec 150 euros de réduction. Dingue À partir d'un abonnement Base 30 Smart. Infos et conditions sur base.be. Go mobile. Base le meilleur rapport prix, design, qualité en cuisine équipée, vous le connaissez, c'est Ego. Et quand Ego lance sa nouvelle gamme de placards et dressings sur mesure, c'est pour vous offrir les mêmes avantages. Envie d'aménager votre intérieur En juillet, profitez de 25% de remise sur tous les placards ou dressings sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Découvrez la nouvelle Seat lors d'une journée trip découverte et partez à Ibiza avec l'équipe de Radio Contact. Vivez une semaine de rêve avec trois de vos amis. Assistez aux émissions en direct depuis la Villa Radio Contact et découvrez les endroits les plus branchés d'Ibiza. Inscrivez-vous dès maintenant sur radiocontact.be et rendez-vous vendredi entre 16h et 20h. Changez de perspective et réalisez que chaque jour peut être merveilleux avec Seat et Radio Contact. Sand. are nights when the world is asleep, and I'm alone with my questions. I ask myself if I can go back again. Would I do things just the same? Would I leave behind the mark I left on all the loves and places? On every sheet I signed my name. Would I do the same if business I will give it up. Every mile I walk along my way, find a place and a meaning. Is there a reason for the things I've done? For every day that I was gone, I'd reveal my secrets to all my hopes and fears to you. I wouldn't mind carrying the weight. It wouldn't be too late if this was my titre de Dimaro sur Radio Contact. Soyez les bienvenus. Bon, on s'intéresse au goûter. Si euh, vous avez faim, si vous avez peut-être euh, un petit creux là euh, qui arrive, normalement, et eh là, petit bémol quand même de la part de Thibaut, parce que, enfin pour Thibaut, pardon. En général, il y a toujours des petits chics, des biscuits, ah, des bonbons, des gougouilles, hein, ça dépend de la région. <laughs> Et là, ça fait quand même quelques jours, Thibaut dis ça, je dis rien, mais il n'y a plus rien. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, ça nous manque. Mais je vais, euh, je vais y penser, euh, D'accord. Non, mais c'est important, ouais, important de corriger le tir juste avant la rentrée aussi. Euh, c'est important pour le moral des troupes aussi. Voilà, exactement. Donc, écoute bien, Thibault, on va parler du goûter idéal au boulot. Bah oui, parce qu'on a tendance quand même à, cette heure-ci à vite filer vers la machine où se trouvent toutes ces crasses qu'on adore. Alors évidemment, c'est pas très bien, surtout l'été, hein, quand on sait qu'on va partir deux semaines à Ibiza, il vaut mieux faire gaffe. Alors vous, par exemple, vous avez envie de quoi à cette heure-ci qu'est-ce qui serait euh, le top euh, du chocolat. Une part chocolatée, ouais. Eh bien ça tombe bien parce que c'est pas si mal. Alors, il y a deux euh, goûters idéaux. Alors, il y a la tranche de pain et avec une jade de café et du fraîche. <laughs> et du fraîche. Ça porte ça tout de suite. Alors il y a la tranche de pain avec du chocolat, c'est un peu le goûter euh, à l'ancienne euh, qu'on prenait quand on était petit, mais euh, qui est pas si mal que ça. Ou sinon, autre option, fromage blanc et fruits secs. Bon, faut, oh, aimer. C'est un peu plus girly ça pour le coup. Alors par contre, très mauvaise idée, les biscuits allégés, ça c'est vraiment c'est pas top parce que finalement on compense la graisse par du sucre ou alors le contraire, mais c'est rarement très équilibré finalement. Alors à éviter aussi les boissons sucrées, donc ton café David ce sera sans sucre. Et puis le conseil ultime, euh, si vous pouvez prévoir d'avoir toujours un fruit dans votre sac ou euh, sur votre bureau, comme ça, dès que vous avez un petit creux, vous craquez pour un truc euh, qui est plutôt pas trop mauvais. Moi, j'avoue que je le fais, j'essaie de me mettre des fruits de côté, et bon, c'est toujours moins pire que des barres chocolatées pleines pleines de sucre. est ce qu'il c'est qu'il faut avoir un sac aussi. Enfin, parce qu'en en- tant que mec, t'arrives avec ton truc. Bon, Thibault Thibaut, t'as toujours ton sac, toi, à proximité. Non, moi, j'ai absolument rien. Donc, pas de fruits. si j'ai des chewing-gums peut-être dans la poche de temps en temps, voilà, c'est tout. donc, voilà, le distributeur, la machine à bonbons, ah ben, ils devraient remplacer ça avec une ou deux pommes de temps en temps. oui, c'est ça, mais je connais moi des distributeurs. Euh, ah ils s'appellent comment À la gare, à la gare. <laughs> à Bruxelles Midi, il y a des distributeurs où tu, peux prendre une pomme, par exemple. Je t'ai jamais vu en prendre. Oui, non, non mais ça, moi non, plus. <laughs> Allez, on revient dans quelques secondes avec euh, bah, vos réactions, pourquoi pas. Et si euh, vous êtes à proximité et que vous avez, bah, par exemple, des pommes, des fruits, ou encore bien des, barres de chocolat, eh ben, n'hésitez surtout pas. On est là chez Radio Contact jusqu'à 20h. 10 euros Oui, 10 euros et le monde Télésat s'ouvre à toi. 10 euros, c'est tout 10 euros et avec l'abonnement télé de Télésat, tu vas voyager, mon pote. Mais genre Mais tu vas découvrir plus de 500 destinations. Voyages, musique, documentaires, films, séries. Avec une qualité numérique Ouais Disponible partout en Belgique Mais oui 10 euros par mois Je sais, c'est dingue C'est complètement dingue. Avec Télésat, entrez dans le monde des fans de télé grâce à l'offre la plus compétitive du marché. Profitez maintenant de l'abonnement Télésat à 10 euros par mois pendant les 10 premiers mois. Télésat, le choix malin. Infos et conditions sur télésat.be. Bonjour Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... Ah oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, euh, donc trois... Il y a un problème Ouais, bah, comment ça s'écrit <laughs> Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola.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

Ah, très sexy, on peut le dire. Ah, voilà, et comme il fait un petit peu chaud dehors, de temps en temps, <laughs> ah, bah voilà, ça, ça émoustille l'essence. Hein. bon, ça euh, bon, on est euh, également sur Snapchat. Salut euh, Audrey Euh, on a également euh, Val01, Steph23, amélie 2805 Mystery24. Il y a également Lee, Amy et tous les autres hein, qui ont vu mes snaps du jour et qui saluent mes parents parce que mon père m'a bah expliqué tout à l'heure le fonctionnement du Pokémon Go euh, à sa manière. C'est assez hein. particulier. Euh, voilà, euh, il n'y comprend absolument <laughs> rien, mais il tente de faire le maximum. Et alors déjà, il connaît parce que ton père, sauf le respect que j'ai pour lui, a un certain âge. Forcément, c'est ton père. Ah et alors, il est quand même d'une génération dans laquelle on connaît pas forcément les Pokémon et encore moins Pokémon Go qui vient de sortir. Donc respect, bravo à lui. Il écoute le 16-20. Qu'est-ce que tu veux que je te eh ben, dise ah, voilà. Ah, donc voilà, toutes celles et ceux qui veulent être à, la page, faire la mise à jour. Bah eh bien, vous êtes welcome. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Bon, Kongs avec This Girl, c'est le moment qu'on vous a fait euh, euh, découvrir sur Radio Contact il y a quelques temps. C'est la bombe du moment, euh, qui est d'ailleurs bien classée dans les charts en ce moment. Et le voici dans un instant sur Radio Contact. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Imagine Dragons est passé par les studios de Radio Contact. never sleeps tonight. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand? I'm never changing who I am. It's time to begin, isn't it? I get a little bit bigger, but then I'll admit I'm just the same as I was. Now don't you understand? Vos artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Du lundi au vendredi, 16h20 h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement <laughs> encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. <laughs> David Antoine, 16h20 h sur Radio Contact. radio contact. Vous avez envie de découvrir les coulisses de Radio Contact It's my station. De, de tout savoir sur les prochains concours et concerts, inscrivez-vous dès maintenant à la newsletter et rejoignez la communauté Radio Contact sur radiocontact.be. Ça, ça, c'est Radio Contact. Feel good. feel like everyone And I never lie. to holding on Something is going and love was This is Radio Radio Contact, vous avez bien choisi, les 16h30. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur volkswagen.be. Contact News. Oui, on s'informe avec Valérie De Winter. Bonjour. Bonjour David, bonjour à tous. Retour à la maison très compliqué cet après-midi. Si vous habitez Bruxelles en raison de cet accident survenu sur le ring extérieur à hauteur de Jette, il était 13h45. Un camion, deux voitures et une moto sont entrés en collision dans des circonstances encore indéterminées. Le parquet de Bruxelles annonce à l'instant qu'un motard de 64 ans a perdu la vie. Les bandes de droite et du milieu sont inaccessibles. Des fils se sont aussi formés dans l'autre sens en raison de la curiosité des automobilistes. Loyer, nourriture, sortie ou shopping, que faisons-nous de notre argent, que l'on soit employé, étudiant, pensionné ou sans emploi La Banque nationale, en collaboration avec les régions, a décortiqué nos dépenses de 2013 dans un rapport qui vient d'être publié. Coup d'œil sur les résultats avec Sarah yernou payer son loyer et ses charges, la première grosse dépense du mois. J'ai deux loyers, j'ai mon loyer ici en Belgique et j'ai une maison en France. Le logement représente 23% du total des dépenses du Wallon, 31% chez le Bruxellois. Les loyers étant plus importants dans la capitale, vient ensuite l'alimentation, puis les transports, la voiture surtout. Le prêt à la banque et puis l'assurance, euh, l'essence. Et puis dans l'ordre, il y a les loisirs, les passages chez le médecin, les restaurants, les dépenses en alcool et en tabac, le shopping. Énormément de, de de chaussures, tout ce qu'on peut Imaginez. Vient après les dépenses en téléphone et les frais scolaires. Toutes ces dépenses concernent aussi bien le wallon que le bruxellois et quasiment dans les mêmes proportions. On doit calculer, on doit faire attention à tout. Et vous arrivez quand même à épargner malgré, malgré tout Oui, oui, bah bon, en se privant quand même de temps en temps. J'essaie vraiment d'épargner puisque je suis chez mes parents. Euh, ça me donne euh, la possibilité de mettre euh, pas mal de sous de côté. Le taux d'épargne est de 8,5% en Wallonie, de 9,5% à Bruxelles et de 15% en Flandre. Les syndicats très inquiets de l'adaptation des horaires de certains bureaux de poste à la rentrée de septembre. 179 bureaux seront fermés de 1 à 5 demi-journées par semaine. Les équivalents flamands de la CGSP et de la CSC craignent que ces changements ne détériorent le service aux clients, mais également la qualité de l'emploi. D'après eux, des travailleurs devront à l'avenir aller dans deux ou trois bureaux différents, parfois même le même jour. Un retour en arrière d'après les syndicats qui envisagent d'analyser la situation au cas par cas. Après deux ans de bras de fer, Uber jette le gant en Hongrie. Le géant américain annonce aujourd'hui qu'il quittera ce pays dans un peu plus d'une semaine, le 24 juillet, jour de l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi bloquant les applications de transport entre particuliers. C'est le premier départ d'Uber d'un pays de l'Union européenne. Le Tour de France, la onzième étape est toujours en cours. Le départ a été donné peu avant 14 h de Carcassonne, direction Montpellier. Après la traversée des vignobles du Languedoc, arrivée prévue dans une heure, un final pour les sprinters mais avec un invité surprise. C'est le vent, la tramontane souffle fort. Le peloton maillot jaune dans lequel se trouve Christopher Froome a une cinquantaine de secondes d'avance sur le reste des coureurs. Soldes en électroménager chez Kitchen Market. Aspirateur, central vapeur, micro-ondes pour moins de 100 euros. Kitchen Market. idées plein la cuisine alors, euh, des averses depuis euh, le début de la journée et ça risque de continuer. Oui, le ciel est toujours très menaçant, averses orageuses essentiellement sur le sud-est avec des températures toujours trop fraîches pour la saison entre 15 et 19 degrés David. Merci Valérie, on parle d'Ibiza dans un instant, on vous emmène à Ibiza, vous et trois de vos potes, c'est dans un instant. Radio Contact. Radio Contact vous envoie à Ibiza avec David et l'équipe du 16-20. Eh les gars, je, viens de faire un rêve. J'ai rêvé qu'on allait tous ensemble à Ibiza. <laughs> Ah, ça vous rappelle ah. quelque chose hein <laughs> Bon, cette petite euh, pub que vous avez peut-être vue euh, en télé là récemment, euh, où vous voyez bah, l'équipe du 16-20 avec Nathan, Lucille, Thibaut, il y a Gaëtan Bartos, Christopher Calis, Mademoiselle Luna. Eh bien, nous serons tous à Ibiza et vous aussi dans la Villa Radio Contact. On vous offre une semaine avec trois personnes de votre choix pour aller faire la fête tout frais payé, là-bas dans un hôtel all-in. Bah oui, et si vous voulez participer euh, à ces belles vacances, bah, c'est simple, euh, vous, pouvez vous inscrire sur radiocontact.be, vous avez jusqu'au 27 juillet. Alors évidemment, il faut être disponible soit la semaine du 31 juillet, soit celle du 7 août, puisque vous partirez toute une semaine, et tout ça grâce à la nouvelle Seat ATK. Euh, en résumé, c'est soit la première semaine d'août, soit la deuxième semaine. Voilà, faites-vous plaisir, on sera ravis de pouvoir passer un un petit peu de vacances avec ah, vous. Euh, hein. direction donc Ibiza, Lille de la tentation. <laughs> C'est toi qui le dis, hein, je me serais jamais permis. Résultat, euh, dans les prochains jours sur Radio Contact. Bonne chance. Seat, technologie enjoy. Hello Party People, nous c'est Jules et Tom. Ouais, on n'a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre Ouais, genre un mini Tomorrowland avec des figurines de tous les pays. Ouais. Mais tout est là, hein. On a recréé les scènes, le camping, l'espace VIP. Hey, on a même l'hélicoptère qui lance des confettis. Regardez. Hey, prends l'hélicoptère. Ah ouais. Ouais, les confettis. Ouais. Pas dans la bouche, Tom. Ah, pardon. Tu préfères le vrai Tente de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot loto avec l'auto surprise. In the summertime, faut passer chez Hyundai. On y va à fond avec les Summer Big Deals, nos véhicules de stock à prix vraiment vraiment très très très réduit. Cet été, passez chez Hyundai et profitez de réductions allant jusqu'à 35% sur plus de 400 modèles de stock. Surfez vite sur hyundai.be car les plus rapides seront les premiers servis. Infos et conditions sur hyundai.be. Hyundai. New thinking, new possibilities. see stars start to fall Where you love me? where you call? I need you close Don't run away Don't run away Chasing highs in the midnight sun We fought for love, we were on the run Tried my best to give you what you need So one more chance these are Made it way past broken hearts Won't you stay a while, stay a while We are still on the run Never had enough, never catching us lights got me in a daze. I've been lost, haven't slept in days. I need you close, don't run away. Don't run away. I want you by my side. I hope you never leave. I'll just keep holding on. I'll just be all you need. This life is all we know. This life is all we know. Made it way past broken hearts Won't you stay a while, stay a while We are still on the run Never had enough, never catching us Late past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us. Made it way past broken hearts. Won't you stay a while? Stay a while. We are still on the run. Never had enough. Never catching us love. Du Contact. On est avec vous jusqu'à 20h. C'est euh, du soleil, c'est de la bonne humeur et surtout de la bonne musique. Hein. vous ah entendez derrière. Le dernier DJ Snake. qui est Quasi euh, devenu euh, l'hymne du 16 bah, on peut le dire. bon, Thibaut, dans un instant, la télé. Oui, avec une sale affaire, euh, David, qui secoue un petit peu le, le PAF, hein, le, paysage audiovisuel français. Ça concerne Jean-Marc Morandini, ah qui, est, dans de oh. sales draps, hein, si on peut dire. c'est un scandale. Hein. C'est vraiment un scandale. Euh, voilà, je vous raconterai ce qui se passe, pourquoi euh, il est éclaboussé dans, cette affaire. Je vous raconte les détails dans un instant. Ok, très bien. Bah, écoutez, ce sera dans moins de 15 minutes sur Radio Contact. vous restez là, vous bougez pas, on revient juste après ça. Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina? Un festival de rock Non. Il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Recevez jusqu'à 100% de réduction sur votre électro pendant le festival cuisine. C'est encore mieux que les soldes. Conditions sur .be C'est bien pensé. Les inratables de Baker. On peut rater une journée d'été à la mer, mais pas les soldes chez Lindbacker embellissez avantageusement votre maison. Pendant les soldes, jusqu'à 40% de réduction sur plein de canapés. C'est chez Lenbacker. Radio Contact. radio contact. Tu nous as envoyé les quatre bonnes réponses et bonnes nouvelles. Ah, c'est gagné, Bravo Geoffrey Geoffrey, tu pars à Los Angeles, voyage d'une valeur de 4000 euros offert par Radio Contact et le Good Morning, c'est génial. J'en reviens vraiment Ah, il est oh hyper ému, ça fait super plaisir. Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Rejoignez dès maintenant la page Facebook de Radio Contact. Contact. Soyez informés des prochains concours et concerts. Ne manquez pas les postes feel good de vos animateurs. Découvrez des interviews, photos et vidéos exclusives et les coulisses de la radio. Connectez-vous sur facebook.com slash radiocontact.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 was above it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you.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 can't take my eyes off of it. Been so phenomenally. You're more like the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know. So just imagine. but you when you just dance, dance, dance, come All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance. Oh. Yeah. Yeah. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. I can't stop the. Nothing I can see but you when you dance. Radio Contact. It's about to go. The Summer Station. Radio Contact. it. arrive dans un instant avec euh, ce scandale autour de Jean-Marc Morandini. Thibaut nous en parle. Il est 17h. Radio Contact. Puisqu'on sera plus ensemble. Si fier qu'on s'abandonne. C'est fou ce qu'on se ressemble. On ne se reverra pas. Temps tant te faire du mal L'amour c'est comme ça Tout ne tient qu'aux détails Alors j'écoute du Miles Et le temps passe On s'afflige des supplices mon Ma peine c'est pas du toc Des larmes de crocodile. En fond Herbie en coq Donne-moi de tes nouvelles. Si la nuit tu es seul, peu importe qu'on s'aime se fasse la gueule. Alors j'écoute du Miles Davis. Et le temps passe. sa s'afflige des supplice s'afflige des supplices, puis on se lasse. Dis-moi encore que tu m'aimes au fond de cette spirale, ce fan, les chrysanthèmes, ce fan, tous tes pétales. Alors j'écoute du Miles Davis. disrespect stronger fire progress, y'all. I did it for my mama. I told her when I was younger that I'ma be that number one. Yep, I'll be that number one. I take it higher and higher, higher and higher. I stay on fire tire. Keep burning like that fire. Fire, fire. Whatever doesn't kill you only makes you stronger. So I'ma get stronger. Coming like a battering, battering. I'm knocking, knocking down the door again, door again. Avant de revenir sur le scandale autour de Jean-Marc Morandini, qui est dans de sales draps, on peut le dire, euh, on parle de Mathieu Delormeau qui se lance dans le cinéma, Thibault. Ouais, il y a quelques semaines, je vous annonçais que Cyril Hanouna faisait son retour au cinéma. Eh bien, Mathieu Delormeau, son chroniqueur dans TPMP sur euh, Plug RTL, va lui aussi bientôt faire ses premiers pas au cinéma, David. Ah, il a officialisé la nouvelle sur Twitter. Alors, ce ne sera pas dans le film euh, que va tourner Cyril Hanouna, ce sera dans un autre film. Il sera à l'affiche du premier long métrage d'Éric Ecanté du Petit Journal. Ah euh, alors on ignore encore euh, tout du scénario, mais on sait déjà qu'il a déjà été tourné ce film et que sa sortie est prévue pour 2017. Parfait, la RTBF dévoile son dispositif pour les Jeux Olympiques à Rio. Oui, la RTBF qui va couvrir intégralement hein, les Jeux Olympiques de Rio. Ça commence le 6 août, ça se termine le 21 août. La chaîne phare de la RTBF pour ces JO sera la 2. Alors la journée olympique débutera à 9h avec les rediffusions des compétitions et les moments les plus marquants de la nuit. Dès 15h, les directs prendront possession de l'antenne et ce jusqu'à que 23h. Alors d'autres compétitions seront également transmises en direct pendant la nuit et la RTBF avec une vingtaine de personnes sur place et une quarantaine à Bruxelles, eh bien essaiera de mettre l'accent sur les prestations des Belges. Il y a quand même pas mal de monde. Hein. Ah oui, oui, il y a une bonne équipe là. Vous regardez les Jeux Olympiques Pas du tout. Ouais, ah j'aime encore bien parce que c'est tous les 4 ans, c'est un, événement voilà euh, qui n'est pas courant, donc euh, je trouve ça bien et j'aime bien euh, tout ce qui est aussi cérémonie d'ouverture. Ah ouais, ah, toujours Le show. Le show. Le est toujours le show. Dans un on revient sur le scandale autour de Jean-Marc Morandini. Euh, Thibaut nous en parlera, on fera le point euh, sur tout ce qui s'est passé. On vous informera aussi. Voici la suite. Kelvin Harris, This is what you came for. Vous êtes sur Radio Contact, la journée se termine avec nous. Merci beaucoup. ultraspot.be. Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, il y a plein de chouettes sons. Le son de la douche, par exemple. C'est le même que celui de la friteuse. cordel avec Et de la foule qui applaudit. Bravo Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable cette année, pour la route des vacances, j'ai tout prévu. Euh, t'as juste oublié un truc, on n'a pas de voiture. Restons zen. Jusqu'au 31 juillet, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Où que vous soyez en Belgique, avec l'application Touring Mobilis, vous évitez les fils. Téléchargez-la gratuitement pour toujours avoir sous la main les toutes dernières infos trafiques. Touring, mobilisons-nous.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 Contact. Alors l'info est tombée hier soir, gros scandale autour de révélations euh, bah, de, ce qui se passe avec Jean-Marc Morandini, ah des révélations qui sont arrivées dans les euh, dans les Inrocks, c'est ça Oui, dans les Inrocks, c'est un, magazine euh, qui a en fait publié un, article. c'est une, sale affaire, on peut l'appeler comme ça carrément, qui éclabousse le monde des médias en France. Elle concerne donc Jean-Marc Morandini qui travaille actuellement sur sur Europe C'est un spécialiste média. Hein. Il anime une émission média tous les jours sur, sur Europe 1. Il a un blog aussi. Il a un blog, jeanmarcmorandini.com. jean-marc-morandini.com. Alors, qu'est-ce qui se passe En fait, ce sont deux jeunes comédiens qui vont porter plainte contre lui pour travail dissimulé. Ça, c'est une chose, mais surtout pour harcèlement sexuel. En fait, tout est parti d'un article du magazine Les Rock, en fait, qui décrit le casting et le tournage d'une série produite par la société de Jean-Marc Morandini et qui raconte la vie d'une équipe de football. Euh, cet article, en fait, cite le témoignage de plusieurs jeunes acteurs qui accusent Jean-Marc Morandini de leur avoir demandé lors d'un rendez-vous de casting donc de se déshabiller et d'avoir pris des photos du d'eux complètement nus. Euh, alors je vous passe les détails de cet article parce que ça, ça dépasse euh, l'entendement, ça va beaucoup beaucoup plus loin. Euh, le magazine qui affirme aussi que les comédiens n'ont pas été correctement payés et déclarés. Alors Jean-Marc Morandini a annoncé qu'il allait porter plainte contre l'hebdomadaire Les Inrocks. Il dément formellement euh, les allégations de l'article, mais son employeur européen lui a demandé d'interrompre euh, immédiatement ses vacances à l'étranger pour avoir une conversation avec lui. D'accord, et pendant ce temps-là, certains euh, défenseurs de Jean-Marc Morandini eh bien, bah, continue à le défendre. Et puis d'autres, comme Mathieu Delormeau, lui s'exprime au travers de pas mal de retweets euh, de certains tweetos qui accusent et démontrent Jean-Marc Morandini. Donc, affaire à suivre. Thibault, merci pour cette info. Euh, on continue avec Cocoon, I Can't Wait. C'est sur Radio Contact. Les vacances, ça n'attend pas. Et encore moins l'achat d'une nouvelle voiture pour partir. Bon, allez, go, on prend ceci. Ah, très bon choix, monsieur. Quoi, t'es sûr Mais il n'y a même pas l'air con, on va crever de chaud. Mais non, attends. Euh, on la prend, mais vous nous faites cadeau du ventilo, là, sur votre bureau, ok Chez Peugeot, cet été, pas besoin de faire de compromis. Il y a les offres prêtes à partir. Des Peugeot super équipés, disponibles immédiatement, à un prix super intéressant. Découvrez toutes nos offres sur webstore.peugeot.be. Offre soumise à condition. Bon Contact, prêt pour un nouveau cas de je sais pas choisir. Alors, les festivals... Euh, ah, suite, il faut encore que je me trouve une tente. Le genre qu'on jette en l'air Ouais non, mais ça, quand on a picolé, on n'arrive plus à la replier. Une bonne tente old school <laughs> non, ça. Même ça, bon, j'arrive pas à la monter. Hé, eh, si je piotais dans la tente de Sarah <laughs> Ou dans celle de Julie Julie. Choisir n'est jamais simple, sauf pour payer. Car là, on choisit Bon Contact, le mode de paiement préféré des Belges. Bon Contact, ça c'est sûr. et c'est à l'instant sur Radio Contact. David, David 16h20 sur Radio Contact. Avec vous jusqu'à 20h, effectivement. Euh, dans les prochaines minutes, Lucille, qu'est-ce qu'on va aborder Alors, on va parler cadeaux, évidemment, puisqu'aujourd'hui, toute la journée sur Radio Contact, on vous offre un city trip à Rome grâce au film Débarquement immédiat. D'ailleurs, en parlant de cinéma, Thibaut nous parlera du box-office. Et alors, un sujet hyper intéressant les tatouages. On est euh, nombreux à vouloir se faire un tatouage, mais on ne sait pas forcément quoi faire. Eh bien, on vous dira quel est le tatouage idéal pour votre signe astrologique. D'accord, ok, on fait un point là-dessus. Vous êtes tatoué, vous Non, pas encore en tout Non, rien du tout. non plus. Non. Vous voudriez ou pas Non, je- perso, non, je me vois pas avec un tatouage. Non, non, nous non plus, on ne voit pas avec un Apple. Euh, alors, je salue euh, Charline Lovine euh, qui nous dit un grand merci à l'équipe du 16-20 et Radio Contact pour la soirée pizza devant la télé en perspective. Ah. donc voilà, on voit la photo, très sympa. Céline euh, Courtois, bienvenue au club de la machine à laver qui te lâche, la mienne aussi. <laughs> sauf que la mienne est foutue. Non, la mienne a oh. été réparée. Hein. Heureusement, j'en je, remercie ces deux mecs sympa sympas qui sont venus ce matin. Euh, je salue également Antoine Rosen qui me dit salut David. Euh, bon voilà, tu reçois pas mal de messages. Euh, en tout cas, je voulais te remercier pour Théo. Théo, c'est le petit ah garçon qui hier a fait un petit buzz, on peut le dire, avec sa nouvelle chaîne YouTube qu'on a mis en avant. Alors on fait ça de manière exceptionnelle, mais là le message était vraiment très très cool. Allez voir la vidéo, vous comprendrez très très bien. je ne le connais pas vraiment, me dit-il. Il est dans mon école depuis plus d'un an. donc voilà, maintenant il a plus de 7000 abonnés. <laughs> je crois que ça va lui faire un petit peu prendre confiance en lui. Merci beaucoup. Demain, Théo viendra ici à la radio. Ah bah oui, cool. Ouais, attends, 7000 abonnés, il faut quand même dire qu'il partait de 28 abonnés au départ. Hein. et là, je viens de regarder sa page et 7730. Donc Allez, c'est cool. N'hésitez pas à les retrouver en tout cas. Maître Gims va arriver avec Je te pardonne. Et puis euh, derrière, on parlera à nouveau des cadeaux et comme le dit Lucille, d'un tatouage en fonction de votre signe astrologique. Ça va bien faire avancer le schmilblick. <laughs> vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar, informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Du lundi au vendredi, 16h20 sur Radio Contact, c'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu es un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. <laughs> David Antoine, 16h20 sur Radio Contact. radio contact. Delta en concert avec Radio Contact. En la ne pas se tromper. Tu nous Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Ça, ça, ça c'est Radio Contact. Feel good. you like everyone And I never lie. to holding on Something that you know and love yourself This is Radio Radio Contact sur radiocontact.be et retrouvez la liste des derniers titres diffusés sur notre antenne. Pardon, je t'ai repoussé, repoussé. Je voulais que tu comprennes que je souffrais, je souffrais. Mais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras. Je donnerai tout pour être dans tes bras, dans tes bras. les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur volkswagen.be. Contact News. Avec Valérie de Winter, bonjour. Euh, bonjour à tous. 168 000 interventions par an et environ 4 000 vies sauvées. C'est le bilan des pompiers belges, mais les zones de secours doivent à présent relever un nouveau défi, c'est trouver des candidats pour les y aider. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Yann Yambon, lance une campagne de recrutement afin de trouver des pompiers volontaires et incite je deviens pompier.be. Pascal Ourmand. Marie Jacquemin est l'un des visages de cette campagne. Cette déléguée médicale est aussi pompier volontaire. Elle explique pourquoi. C'était dans un but premier de pouvoir aider son prochain et de se rendre utile ça ouvre beaucoup de disciplines différentes et de portes différentes. De quoi peut-être en motiver d'autres. Pas de diplôme requis et nouveauté, plus d'âge maximum, mais bien 11 épreuves physiques notamment à passer. Laurent Prévost, moniteur physique à la zone Eno-Est. Deux épreuves éliminatoires, donc une première épreuve de course à pied et l'épreuve d'échelle aérienne. Ils doivent enchaîner neuf épreuves, une poutre à 80 qu'il faut franchir deux fois, des tractions à effectuer, des pompages bien sûr. Mais il y a aussi des épreuves manuelles. Le ministre Yann Yambon a mouillé sa chemise ce matin Qu'est-ce que vous devez faire là Bah, installer une, prise. Car il y a des épreuves d'électricité, de menuiserie, de plomberie, mais aussi de logique. Mais pourquoi chercher des volontaires Yann Yambon l'explique. Parce que dans notre pays, deux tiers des pompiers sont, ce sont des volontaires. Et avec ça, on peut élargir le corps, euh, le corps de pompiers, euh, ça reste payable encore. Les zones de secours cherchent cette année 608 volontaires. Le meurtrier de Wendy, activement recherché sur l'île de Saint-Martin dans les Antilles françaises, il pourrait s'agir d'un homme de 38 ans déjà condamné pour meurtre et qui s'est évadé il y a 5 mois. La jeune utoise de 21 ans avait disparu samedi matin alors qu'elle faisait son footing. Les amis de Wendy ont lancé une récolte de dons pour financer le rapatriement et les obsèques de la jeune fille. Toujours d'un important en retard sur le ring extérieur de Bruxelles en direction de Grand Bigard suite à cet accident mortel survenu à hauteur de Jette peu avant 14 heures. Un camion, deux voitures et une moto sont entrés en collision. Le conducteur de la moto, un homme de 64 ans, a malheureusement perdu la vie. Erreur humaine ou incident technique, l'Italie cherche aujourd'hui à expliquer les raisons de l'un des plus graves accidents ferroviaires de ces dernières années. La collision entre deux trains hier dans les Pouilles a fait au moins 23 morts, dont 22 identifiés et 52 blessés, dont 24 toujours hospitalisés. La dernière victime à identifier est un homme d'une cinquantaine d'années, vraisemblablement de nationalité italienne. Le choc a été tel que des débris ont été propulsés à plusieurs dizaines de mètres à la ronde. Un agriculteur a été tué dans son champ par un éclat métallique la onzième étape du Tour de France remportée à Montpellier par le maillot vert Peter Sagan devant le maillot jaune Christopher Froome. Deuxième victoire pour le Slovaque depuis le départ, le Britannique restant jaune à l'issue de cette étape marquée par un vent de tramontane redoutable. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur crefel.be. Les meilleurs prix, alors Valérie, est-ce que ça ira mieux demain côté ciel Alors pas demain, mais vendredi, on aura un temps le plus souvent sec et ensoleillé. Demain, des averses encore par moment, averses orageuses sur le sud-est et comme aujourd'hui, 15 degrés en Ardennes, 17 à 19 ailleurs. Merci beaucoup. On poursuit euh, nous sur Radio Contact avec euh, des tatouages. Vous avez rêvé de vous faire un tatouage On a les meilleurs conseils et surtout les meilleurs choix. qui me de ne pas être sentimental. Tu m'en tellement dingue que je crains pour ma santé mentale. Quelle folie m'a pris de me mettre à t'aimer. un diable ai-je pu me laisser? raison. Je fais la raison. Sache que Et les semements d'égarement. Je croise mon regard dans le miroir, c'est celui démon. J'ai intérêt à me saisir, sinon je suis con. sur Radio Contact. On est en train de <laughs> parler de dire de préparer ou parler. J'ai hésité, puis j'ai dit les euh, donc on est en train de préparer les vacances évidemment. Euh, vous aussi, certains qui partent dans les prochains jours, je vous rappelle, on va vous offrir un city trip à Rome, Lucille. Bah oui, on vous envoie euh, pendant 4 jours avec, avec votre amoureux, votre amoureuse ou un ami comme vous voulez, en city trip à Rome, quand même une super belle ville, grâce au film Débarquement immédiat. C'est une comédie qui est sortie, euh, bah, qui sort aujourd'hui avec Harry Habitant et c'est très très drôle. Très bien. Euh, on vous explique le pourquoi et puis euh, enfin le pourquoi on vous l'a expliqué ou surtout le comment dans quelques instants. qui va remporter tout ça Ce sera juste avant 20h. Avant ça, les tatouages. Alors on a trouvé un, sujet et on, peut dire vraiment le truc qui, à mon avis, est sûr et fiable à 100%. C'est très scientifique. Exactement. bien sûr, ça concerne les planètes, donc euh, voilà, c'est forcément la vérité. Alors, c'est votre tatouage en fonction de votre signe astrologique. Exactement. Euh, c'est sérieux en plus. Ah on hein. Ah un peu euh, la Patricia Milis <laughs> Mais non, mais c'est vrai que la mode des tatouages, elle n'est pas prête de s'arrêter, mais on n'a pas toujours d'idées. Donc, si vous manquez d'inspiration, on vous propose le tatouage idéal pour votre signe astro. Alors, les béliers, vous êtes déterminés et ne ratez jamais votre cible, donc faites-vous une flèche. Les taureaux, <laughs> vous adorez les vacances et le farniente. Pourquoi pas faire un palmier Les Gémeaux, vous êtes très attachants et très attachés à vos proches, donc pensez à faire une encre si vous, si vous choisissez. Sérieusement ça, c'est vraiment un truc. Attends, c'est vraiment des conseils Ah oui, c'est des, conseils, des idées de motifs. Donc, euh, les Gémeaux, faites-vous une encre, un peu comme Popeye, quoi. exactement, comme les pirates, comme Popeye. Alors, les cancers, vous êtes euh, généreux, alors faites donc un signe de paix ou un cœur. Les lions, vous aimez le pouvoir, pourquoi pas opter pour une couronne. Euh, et les vierges, vous aimez les maths, faites donc un motif géométrique. Attends, ça, vient d'où hein, ça vient d'où cet article Alors, ça vient euh, d'internet. Ah ouais, d'accord. <laughs> Euh, alors, c'est en fait un astrologue euh, qui s'est inspiré des tendances parce que tous ces motifs sont quand même assez à la mode, donc on vous a pas dit n'importe quoi. et, ce sont des, des motifs qui correspondent à votre personnalité, voilà. Ok, bon euh, t'es taureau David hein ouais. Donc un palmier, c'est pas mal, non Un palmier si alors sérieusement, euh, oh, tiens, <laughs> qu'est-ce que je me ferais bien sur le bras Oh bah tiens, bah faites-toi un palmier ou quoi Oh mais, même une petite note coco en plus et deux singes, ouais, c'est très bien. Bah, écoute, parfait. En tout cas, on va revenir avec les autres signes parce que j'imagine que tous les autres sont hyper impatients à l'idée d'avoir de bonnes <laughs> idées comme ça euh, pour clôturer cette journée qui ma foi est fort bien sympathique hein. Allez, on salue nos amis astrologues, hein, ils sont nombreux d'ailleurs. Soleil. Radyo Kontakt My Summer Station Radyo Kontakt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

maintenant, on vous envoyait à Rome Hein Ouais, ça pourrait être pas mal. On va juste avant revenir sur les tatouages. Ah et puis on vous explique, d'accord Allez, la suite des tatouages euh, idéaux euh, pour eh bien les signes astrologiques suivants. C'est complètement débile, hein, Alors pour les balances, vous que vous êtes hyper proche des autres, on vous conseille euh, de, de vous tatouer le prénom de votre meilleur ami par exemple. Les scorpions, vous êtes des sentimentaux et des passionnés. Donc le tatouage idéal pour vous, c'est une rose rouge. <laughs> les Sagittaires qui sont des amoureux Sincèrement et sérieusement, est-ce que vous connaissez maintenant des gens qui, euh, font encore des roses rouges c'est possible, hein, euh, c'est pas vilain, mais est-ce que c'est réellement tendance Eh bien, les fleurs reviennent. On a euh, notre notre amie Ariane qui travaille ici chez Radio Contact. Ah, elle l'a ah, fait il y a quelques années. C'est une tulipe, c'est pas une tulipe, un coquelicot, je crois. Donc les fleurs, ça se fait encore, mais c'est vrai que les roses rouges comme ça, ça, fait un peu à l'ancienne. on dirait ma tante Suzanne, mais enfin bon, c'est pas grave. <laughs> les Sagittaires, vu que vous êtes des amoureux des voyages, on vous propose des coordonnées géographiques ou alors une rose des vents. Euh, les Capricornes qui ont les pieds sur terre peuvent se faire un arbre comme tatouage. Les versos euh, qui ont quand même une vision spirituelle de la vie, hein, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, les versos hein, c'est vraiment les. C'est vraiment comme ça. Hein. Alors ils peuvent se faire un mandala, c'est un motif euh, bouddhiste. Et puis on termine par les Poissons. les Poissons, vous êtes des êtres mystérieux, donc pourquoi pas vous faire J'imagine là que les Poissons sont vraiment au taquet, au taquet en attente. voilà, ils sont ils sont là en se disant est-ce que je vais avoir <laughs> mon, mon tatouage idéal Eh bah, bien le voici. Il, est vraiment très classe. Non, non, non, non. Comme ce sont des êtres mystérieux, ils peuvent se tatouer une licorne. C'est, j'ai rarement vu un sujet aussi <laughs> oh, minable. Euh, c'est pire que ça. C'est minable. Et pendant ce temps-là, euh, peut-être qu'il y en a l'un ou l'autre qui a dit Oh, tiens. Ah, c'est une bonne idée. C'est pas une mauvaise idée, tiens. Bon, allez, pendant ce temps-là, euh, nous, on continue. On vous offre un séjour à Rome dans ah quelques instants. Vous restez là sur Radio Contact. Belle fin de journée. Base vous fait tourner la tête. Ah bon Maintenant un Samsung Galaxy J1 pour seulement 9 euros. Ah bon Et ce à partir d'un abonnement Base 20 Smart. Ah bon Infos et conditions sur base.be. Ah bon Go Mobile. Base. Grâce au solde Ego, votre rêve d'une nouvelle cuisine n'a jamais été aussi proche. Design contemporaine bien équipé et posé par des professionnels. En juillet, Ego vous offre 35% de remise sur votre nouvelle cuisine équipée et 60% sur les modèles d'exposition. Ego, la cuisine de ma vie. Bonjour Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... oh, oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, euh, donc 3... Il y a un problème Ouais, euh, euh, comment ça s'écrit <laughs> Bah tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Dis, la Suzy de la boulangerie a encore fait très fort. Non. Tu te souviens, elle avait réservé un vol sur thomascookairlines.be. Oui, alors Alors, elle est rentrée avec un maître nageur espagnol. Oh, c'est pas vrai Qu'est-ce que tu fais Bah, je réserve aussi un vol sur thomascookairlines.be, tiens. Réservez votre vol à partir de 49,99€ sur thomascookairlines.be et envolez-vous au soleil avec nous. Il a gagné grâce à Radio Contact. Can tu nous as envoyé les quatre bonnes réponses et bonnes nouvelles. Ah, c'est gagné Bravo Geoffrey, tu pars à Los Angeles. Voyage d'une valeur de 4000 euros offert par Radio Contact et le Good Morning, c'est génial. J'en reviens vraiment pas. Ah, oh est ému, ça fait super plaisir. Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Happy summer. Radio Contact. My summer station. Radio Contact. All the hit music. Yeah. One more time I go. Summer music. but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance.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

open up, open up début débute sur Radio Contact. Merci la passer avec nous. Il est 18h. Radio Contact. Ce soir, dès 20h, retrouvez Christopher sur Radio Contact. Jasmine de Comines a tweeté euh, Nothing is Promised de Rihanna, je fais que l'écouter tellement il est bon. Il y a aussi Ilan qui nous écoute à Shufton, qui a lui de son côté publié. Euh, Mike Will a fait du très bon travail sur le nouveau son de Rihanna. My station. Gomez en concert avec Radio Contact. Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. télévision est aussi disponible sur radiocontact.be. Visionnez le live de nos studios et profitez des clips de vos artistes préférés. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. donkey, donkey, donk donkey. Thing so fat, thing so chunky. Call me Michael Jackson. yeah, Cause I love to play with monkeys. It's a Miami thing. That's right. Les mix de contact. Go, go, go. Sur Radio Contact. et samedi. 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Surfez sur radiocontact.be et retrouvez toutes les infos de vos émissions préférées. Radiocontact.be, le site internet de votre radio.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 darling. You know that we are sold out. This is fading. But the band plays on now. We're crying, crying. So let the velvet roll down, down. No heroes, villains, one to blame. While wilted roses build the stage, and the thrill, the thrill is gone. Our debut was a masterpiece. Our lines we read so perfectly, but the show it can't go on. We used to have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 Envolez-vous pour Rome avec Radio Contact. c'est assez génial ce qu'on vous offre aujourd'hui. Vous allez pouvoir partir à Rome. Je ne sais pas si vous avez déjà eu euh, la chance d'y aller. Moi une fois. C'est magnifique. Hein. et euh, moi non. Jamais. Non, pas, bah, gros avantage de cette ville, c'est euh, que déjà un, elle est connue. Hein. Ouais, <laughs> Deuxièmement, il y a des choses à faire. ouais, où il y a des choses à faire, <laughs> il y a des choses à acheter. Au-delà de ça, c'est très très très beau. Ah on y mange très très bien. Bah, euh, en général, il y a, pas mal de soleil et, euh, ça sent bon l'Italie évidemment. Donc, euh, on va vous offrir en fin de compte un city trip, c'est ça, Lucille Bah oui, à l'occasion de la sortie du film Débarquement immédiat, c'est un film d'humour avec Harry Habitant qui sort aujourd'hui. Et eh bien, on vous offre ce city trip de 4 jours à Rome. Ah, c'est bien ça. Hein ouais, pour deux personnes, évidemment, il y a le vol aller-retour, le logement, tout ça, tout ça. Hein. alors, par contre, faut répondre à une question, une réponse, une question qui est pas très compliquée d'ailleurs. D'accord. Euh, alors, on vous la pose. Comment s'appelle cette célèbre fontaine. C'est un lieu de passage obligé à Rome. Hein. Ça fait vraiment partie des trucs touristiques à voir. Et alors, pour euh, la petite anecdote. Elle a été restaurée récemment. Exact, c'est vrai. Et on y jette des, pièces, ça porte bonheur. Moi, je connais. Donc, comment s'appelle cette fontaine Vous nous envoyez Rome. Quelle culture, Thibaut Je dis si ah, tu connais, mais quelle culture C'est fou. Hein. Euh, vous envoyez Rome, espace, la réponse, le nom de cette fontaine. Tout ça au 66 91, 1,10€ par participation. Bon, on vous dit bonne chance, évidemment. Vous jouez depuis ce matin. Et euh, ben, on va sélectionner une personne, une parmi toutes les bonnes réponses qui ont été renvoyées au 66 91. Comment s'appelle euh, cette fontaine pas très compliqué, Lucile Lucie l'a dit, on jette des pièces dedans, bah, comme dans toutes les fontaines en fin de compte. Thibaut connaît la bonne <laughs> réponse en plus. Waouh, ah waouh, waouh, hein. <laughs> D'accord. Euh, et, qu'est-ce qu'on pourrait dire pour, euh, pour vous mettre sur la piste Allez, vraiment un petit truc. Hein. Ça ne se termine pas par clou. Hein ah, j'ai compris. Voilà. je sais pas si ça vous aide, hein, mais, mais euh, c'est vrai. Ok, c'est bon. Ah ouais, ça y est, ça y est. Bah, quand tu réfléchis un petit peu, hein, ça ne se termine pas par clou. Voilà. <laughs> c'est bon. Allez, bonne chance. Divergente 3. Je ne pensais pas qu'on en arriverait là. Échapper à votre monde. Il est temps d'aller au-delà du mur. Divergente 3, au-delà du mur, en DVD, Blu-ray et sur les plateformes digitales. Bon Contact, prêt pour un nouveau cas de je sais pas choisir. Alors, les festivals... Euh, ah, si il faut encore que je me trouve une tente. Le genre qu'on jette en l'air Ouais, non, mais ça, quand on a picolé, on n'arrive plus à la replier. Une bonne tente old school <laughs> Non, ça, même ça, j'arrive pas à la monter. Hé, eh, si je piotais dans la tente de Sarah Ou dans celle de Julie Julie. Choisir n'est jamais simple, sauf pour payer. Car là, on choisit Bon Contact, le mode de paiement préféré des Belges. Bon Contact, ça c'est sûr par Panoramix. Participe à l'action collector Astérix aux Jeux Olympiques. Gagne des places au parc Astérix pour toute la famille grâce à notre jeu concours sur le site internet et collectionne les cartes dans les supermarchés Matches Match, Louis Deleuze et les hypermarchés Cora. Si les murs pouvaient parler Est-ce qu'ils pourraient aussi raquer spotter, maman Pourquoi tu demandes ça Parce que la semaine passée, j'ai dessiné une baleine sur le mur. Mais j'ai rien vu Non, parce que papa a fait partir la baleine avec de l'eau. Ah, c'est comme ça. Et il a dit que le mur pouvait bien supporter ça. Oui, ça c'est vrai. Vos murs sont soumis à rude épreuve, peignez-les avec Lévis Expert. Bien plus résistants que les peintures standards. Maintenant, avec la garantie satisfait ou remboursé. vis let's color. In the summertime, faut passer chez Hyundai. On y va à fond avec les Summer Big Deals, nos véhicules de stock à prix vraiment vraiment très très très réduit. Cet été, passez chez Hyundai et profitez de réductions allant jusqu'à 35% sur plus de 400 modèles de stock. Surfez vite sur hyundai.be car les plus rapides seront les premiers servis. Infos et conditions sur hyundai.be. Hyundai. New thinking, new possibilities. voyez avec Lucie, Ouais. est en congé aujourd'hui. Enfin, du moins, il travaille à l'extérieur. Hein. Voilà, il, fait des cascades. Hein. Vous allez voir ça. <laughs> C'est assez exceptionnel. Il est aussi mauvais acteur euh, ici, quand je lui demande de, de, faire un petit truc, d'intervenir de manière un peu différente, euh, qu'en se cassant la tronche dans les escaliers. Quoique la réception était bonne. Heureusement, ah, attends, ah. qui nous le ramène en. On va l'appeler, on va l'appeler dans les prochaines minutes, tiens, euh, juste pour voir un petit peu hein. comment ça se passe pour lui. Bon, euh, le box-office. Ouais, en troisième, sont le box-office, un, un, petit rappel, hein, ce sont les trois meilleurs films, les trois films qui ont le plus marché la semaine dernière. En troisième position, c'est une entrée, David, c'est Nos pires voisins 2 avec Zac Efron et Robin nous dit euh, sur Twitter, hashtag euh, le 1620, je veux faire des soirées comme dans nos pires voisins. C'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de soirées, de belles meufs d'ailleurs dans, ce film. Ça a l'air trop bien, hein. moi j'ai vu la bande-annonce. en numéro 2, c'est une entrée également, c'est Tarzan. et à Missouille qui nous dit sur Twitter, je suis allé au cinéma, on est allé voir Tarzan, c'était cool, Jane est trop belle, mais ça manque de gorille. Ça manque de gorille. Ça manque de gorille. Par contre, Tarzan est extrêmement bien foutu. Je crois que je me contenterai de la l'affiche. J'irai pas voir le film, mais euh, ça fait quand même envie. Hein. C'est vrai. Euh, et Jane, c'est qui euh, C'est une actrice anglaise, je crois. Enfin, je sais ça va voir la réaction. Hein. quand tu poses la question, là, c'est tout le monde se, dirige vers l'écran et, on entend ça. Et on entend ça à ce moment-là. C'est le clavier. Eh bon, ben, clavier de merde. alors, c'est qui C'est Margot Robbie. Ah, mais je connais pas. Ah, c'est celle. Margot Robbie, c'est pas celle qui. Oui, c'est celle qui avait joué avec DiCaprio. Ah oui, exact, dans oh, le, le Loup de Wall Street, oh, c'est celle qu'on voit allongée par terre. Ouais. Tarzan, c'est certain. Allez, la suite. <laughs> et en première position, c'est place inchangée par rapport à la semaine dernière, c'est le monde de Dory. Et Louise nous dit sur Twitter, bonjour, je m'appelle Dory, j'ai une maladie qui s'appelle trouble de la mémoire immédiate. Voilà. C'est parce que Dory, euh, elle a, des troubles de mémoire. Mais c'est nul comme tweet. J'ai rarement vu un, tweet aussi nul. Merci beaucoup euh, Thibaut, une fois de plus. <laughs> Euh, bien, CI si I Thrills. Pourquoi t'as choisi celui-là bah parce que justement ça me faisait rire moi. Non c'est le premier qui est ah, venu. C'est même pas drôle. Non même pas, ça me Non Non ça me faisait rire. Voilà, je ça sympa. Écoutez Radio Contact via l'application Radio Contact disponible sur l'App Store et l'Android Market. Radio Contact. Feel good.

Easy Bizzo est passé par les studios de Radio Contact. artistes préférés sont sur Radio Contact. Radio Contact, it's my radio. Ce soir, dès 20h, retrouvez Christopher sur Radio Contact. Concernant Avicii, Radio Contact a de chouettes nouvelles à partager avec vous. Non mais c'est vrai, on l'avait dit à la retraite dans quelques mois. En attendant, le mec vient tout juste de collaborer avec les Suédois d'Autonose pour faire un morceau. Le morceau s'appelle Belong et loin de là, franchement, la retraite. My station. Radio Contact. I simply know he does me like you're never could. When I'm under his thumb and he's making me. Baby, that's the way you feel is best I go. Oh, t'es tombé sur un salaud, patatras, et ah, c'est sûrement celui de trop, badaboum, et oh, t'es tombé sur un salaud, patatras, et ah, c'est sûrement celui de trop, badaboum. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on.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 Make the beat just take control. I don't need no money. You worth more than diamond, more than gold. As long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, yourself get out of control amis, je suis en fête. Mes chers voisins, mon cher facteur, je vous laisse enfin une lettre que vous lirez tout à l'heure. On va pas se mentir cette fois, pour la dernière, je veux être clean. C'est le cœur libre que je vous quitte, sans grand discours et sans émoi. Je laisse tomber, j'abandonne, je largue tout, je pars devant. À vrai dire, je me trouvais morne, un peu pervers, un peu navrant. Ce n'est pas pour vous fâcher, et entre nous, ça change rien. Mais je m'en vais déserter, je pars voyager avec mon chien. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. J'ai l'impression que pour le môme que j'étais, tout était tracé jusqu'à devenir un homme. Alors je me suis laissé aller. Le changement se déroule d'un coup d'un seul comme un coup de boule C'est lorsque plus rien ne vous choque qu'on accepte de baisser son froc Alors tout devient secondaire, les enfants, la mer et le froid Et l'important c'est la carrière, vous comprendrez mon désarroi Alors demain de bon matin, je laisserai tout derrière moi Et ce sera moi l'orphelin de mes projets et de nos choix Demain de bon matin, je pars seul sans escorte J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. Demain de bon matin, je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins, retrouver mes amours mortes. vagabond, en passant mais pas plus con. Mon cœur et mon corps à l'envie renaîtront petit à petit. Si je croise un de vos riens en cours de route, j'en suis sûr, nous trinquerons à la nature, à nos amours et à mon chien. On ne me parle plus jamais, ni de mon job, ni de ses faits qui en fait de moi dégueulasse qui sont des faits qui me dépassent. Pour ceux qui jugent, on me recherche. Car je suis pas tout blanc, je l'avoue. J'ai pas dit peur que je me perche. Inutile de me mettre au trou. Demain bon matin. Je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins. Retrouver mes amours mortes. Demain, de bon matin. Je pars seul sans escorte. J'irai sur les chemins. Retrouver mes des heures. Et Zaz, demain de bon matin, eh bien, euh, avant de s'informer sur la météo, on passe à l'info. Solde en électroménager chez Kitchen Market. La vaisselle, sèche-linge, frigo pour moins de 350 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Contact News. Avec Valérie de Winter, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous. Il ne veut plus être surveillé 24 heures sur 24 par une demi-douzaine de caméras. La demande de Salah Abdeslam, le suspect clé des attentats du 13 novembre, a été examinée cet après-midi par le tribunal des référés de Versailles. Salah Abdeslam est incarcéré à l'isolement dans la prison de Fleury-Mérogis, près de Paris. La décision du tribunal est attendue vendredi. La commission au terrorisme de la Chambre lève définitivement l'anonymat des cartes prépayées. Les utilisateurs devront s'identifier lors de l'achat via leur carte d'identité électronique, que ce soit en magasin ou en ligne. Les données de ces cartes prépayées électroniques seront conservées par les opérateurs et transmises si nécessaire aux services de police et de renseignement, entrée en vigueur probablement à l'automne. David Cameron a officiellement quitté le 10 Downing Street en souhaitant la réussite à son pays qu'il aime tant. Il est ensuite allé présenter sa démission auprès de la reine à Buckingham Palace. Il n'est plus Premier ministre. Il laisse sa place et son prestigieux logement de fonction à la nouvelle chef de file des conservateurs Theresa May. Euh, moins de trois semaines après la victoire des pro-Brexit, le président du Conseil européen Donald Tusk a félicité la nouvelle Première ministre britannique. Il a dit espérer une relation de travail fructueuse. Avant de parler du Tour de France et d'un changement dans l'étape de demain. Focus sur ce jeu pour smartphone qui est en train de faire fureur. Pokémon Go, c'est son nom, mais il n'est pas sans risque. La police lance d'ailleurs une mise en garde. Pauline Laurent a rencontré une joueuse déjà passionnée. J'ai déjà dû choper une petite dizaine de Pokémon. Camille, 24 ans, est déjà complètement fan de Pokémon Go. La jeune femme essaye tout de même de ne pas rester scotchée à son smartphone, sauf quand il annonce la présence d'un Pokémon. Quand ton téléphone vibre, tu t'arrêtes euh, qui que ce soit, qui soit derrière toi ou etc., qui peut te rentrer dedans, c'est pas grave, tu t'arrêtes pour attraper ton Pokémon. Et à un moment donné, j'ai relevé le nez un tout petit peu trop près d'un poteau <laughs> parce que effectivement, je regardais mon écran. Et sa chasse l'a déjà conduite à quelques imprudences. J'avais un Pokéstop qui était de l'autre côté d'une rue et donc euh, j'ai réussi à l'atteindre alors que j'étais au milieu de la rue. Donc au lieu d'attendre d'être sur le trottoir d'en face, j'ai utilisé mon, mon Pokéstop en plein milieu de la rue. Car les Pokémon peuvent se cacher partout, sur la route, sur des voies de chemin de fer ou encore au milieu milieu d'un rond-point. Attention donc à ne pas se faire renverser. Attention aussi au piratage. Certaines personnes à l'étranger ont utilisé cette application pour attirer des victimes et ensuite les voler. La Tramontane est l'invité surprise du Tour de France. Le vent a soufflé fort aujourd'hui à l'occasion de la 11e étape remportée par le Slovaque Peter Sagan. Le Britannique Chris Froome reste en jaune, mais ce vent change la donne pour demain. Les organisateurs ont décidé de raboter l'étape. Les coureurs devaient arriver au sommet du mythique Mont Ventoux. Ils s'arrêteront 6 km avant afin d'éviter un final très exposé au vent. On attend des rafales de plus de 100 km par heure demain. La sécurité des coureurs et des spectateurs a primé. Enfin, l'ouverture dans un quart d'heure du Dour Festival, l'un des festivals les plus populaires du pays. Plus de 300 concerts sur 9 scènes en 5 jours, 200 000 personnes attendues. Cuisine Nos soldes, c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. Alors, de la pluie encore demain Alors, pas tout le temps. Heureusement, on profitera de passages très ensoleillés comme aujourd'hui. La pluie sera plus intense et plus orageuse aussi sur le sud-est. 15 à 19 degrés au meilleur de la journée, David. Merci beaucoup, Valérie. On t'entend dans une heure. Et puis, euh, grâce à la technologie, on va maintenant pouvoir parler avec les morts. Eh ben oui, c'est ce que nous propose Huawei. On développe. legit. You know it's a hit when the Neptune's and the doggy dog finna spit. You know he's in tune with the season. Come in, baby, tell me why you leaving. Tell me if it's weed that you need. If you wanna breathe, I got the best weed, minus C's. Ain't nobody tripping, VIP they can't get in. If something go wrong, then you know we get to gripping. I see you don't fuck with me. Are you telling me this is a sign? She's in my eyes, the guy. bumping with a G from Los Angeles, where the helicopters got cameras. Just to get a glimpse of our chucks and our khakis and our bouncing car. You with your friend, right? Yeah. She ain't trying to bring over no men, right? No. She, she ain't gotta be in the distance. She can get high all in an instant. Mamacita, have you ever flown on G5 from London to Ibiza? You gotta have cake too. You'll have Sundays with your key times. You'll see Venus and Serena in the Wimbledon arena. And I Uncle Charlie, don't be young and foolish. Don't know doggy dog style. I'm not sure what I see, but don't fuck Snoop Dogg avec euh, son pote Justin Timberlake. C'était sur Radio Contact. 16h20. <laughs> David sur Radio Contact. Bon, bon, bon, on va appeler euh, Nathan. Ouais, bah oui, euh, Nathan qui aujourd'hui n'est pas présent avec nous dans le 16-20 parce que monsieur est en tournage pour la télévision. Donc on va, on va voir si ou pas un peu de nous Parce que si ça se trouve, il a pris juste une journée de congé. non, je pense, je pense qu'il tourne quand même. On a vu quelques vidéos. Hein, il est très fort à ce sujet. Euh, donc euh, voilà, sur la toile, hein, si vous le suivez, euh, Nathan Soré. et eh ben voilà, il est en tournage apparemment du côté de Liège, si je me trompe pas. Ah Nathan. Bah. Ouais. Ouais, t'es en direct. Hein. Salut. salut. Ah, salut, ça va Ah, ça va et toi Ouais, très bien, très bien. Et comment ça se fait qu'on n'est pas au boulot aujourd'hui ah bah parce que je vous avais prévenu il y a au moins deux semaines. Aujourd'hui, j'avais un tournage. Ah bah eh, ça va, eh, on l'a dit à l'antenne, hein, c'est bon. On a vu, <laughs> on a vu ta belle cascade sur internet. Ah oui, effectivement, une, cascade à la montagne de Buren euh, à Liège. C'est un endroit que les Liégeois connaissent très très bien, à mon avis, où il y a des, des centaines d'escaliers. Et on a fait un tournage là ce matin. D'accord, ok, ça s'est bien passé, tu t'es rien cassé non, j'avais des, genouillères, des euh, pas des accoudoirs, comment on dit pour les coudes, des, coudières. Des coudières, voilà, c'est ça. J'avais <laughs> euh, un peu tout ce qu'il fallait. Et donc vraiment aucun souci. Effectivement, la vidéo, je l'ai mise euh, sur ma, ma, page Facebook et on voit bien me gameler dans les escaliers. Alors, on est tous d'accord. T'es aussi bon comédien dans ce studio <laughs> que sur ces escaliers. Hein. C'est incroyable. Hein. ça va, ça va quand même. J'ai fait une belle cascade, je pense. Ouais, ouais, la, réception est pas mal, mais le début, on n'y euh, croit pas, y hein. du tout. le début, c'est pas ça. on est bien d'accord. tu vois qu'on même bien regardé. Bon, euh, Nathan, tu seras de retour euh, demain, évidemment, au studio. Ah carrément. Et puis, je sais pas si t'as suivi, mais on offre un séjour à Rome pour deux ah personnes, quatre jours. Et ce sera avant 20h qu'on sélectionnera le gagnant. Dans un instant. Eh ben, oui eh ben, non, mais David, écoute, moi j'ai 4 jours justement de livre La prochaine donc je sais pas si. Euh, <laughs> quel comédien, quel ah comédien, c'est bah incroyable. Hein. Ah, la, chute est très mauvaise, mais quel comédien. Hein. <laughs> Bon, euh, on va également parler avec euh, les morts dans un instant. Apparemment, ah, Huawei nous propose de pouvoir le faire dans les prochains. Ah, c'est incroyable. Moi, prochaines années plutôt. Prochaines années, ouais. Vous allez comprendre, on va vraiment pouvoir interagir avec l'au-delà. Nathan, ouais. bah, d'ici demain, on te souhaite une belle soirée. Hein. Eh ben, merci beaucoup. On, se voit ce soir, j'imagine. Hein. On se voit ce soir Ah bon Ouais, pourquoi pas, on mange ensemble. Non. <laughs> ah oui, je vois, je vois comédien, genre on est potes. C'est ça <laughs> D'accord. <laughs> Bon, à demain midi, on se rappelle. Ciao. Salut, salut. Radio Contact. pris les commandes Depuis mon offre et ta demande C'est la hauteur que j'appréhende L'amour en altitude Je sais bien que si les rentre, On n'est pas parti pour descendre Mais c'est un peu à s'y méprendre On a du plomb dans l'aile et tu veux décoller J'ai peur de toi comme en avion J'ai peur de toi comme en avion mais dis-moi où veux-tu te rendre Voudrais-tu que l'on se range C'est le trajet que j'appréhende L'amour par habitude Et vas-y amorce la descente On est monté trop vite j'ai l'impression Mes oreilles ne peuvent plus t'entendre Elles sont un peu couchées c'est la pression J'ai peur de toi comme en avion J'ai peur de toi comme en avion J'ai peur de toi comme en avion j'ai peur de toi comme en avion. que tu tires sur le manche et que l'alarme se déclenche. J'avoue que la vue est prenante, l'amour en altitude. Je sais bien que si l'on se plante, longue et dure sera la descente. Je n'arrive toujours pas à comprendre, car si ça va de l'aile, c'est pour mieux s'envoler. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. t'as pris les commandes, depuis mon offre ta demande. C'est la vitesse que j'appréhende, l'amour par inquiétude. Et vas-y, amorce la descente. On est monté trop vite, j'ai la pression. Y allons-nous vraiment ensemble Ne suis-je que passager, c'est la question. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. Oh. J'ai peur de toi comme en avion. Oh. J'ai peur de toi comme en avion. Oh. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. J'ai peur de toi comme en avion. Turn, turn up right now. Radio Contact. Anywhere you wanna go, I follow. Mountain, high and river low, I follow. On va parler cette fois-ci euh, avec les morts. c'est un peu particulier. On a vu ce sujet qui est passé euh, sur la toile il y a quelques heures. On vous en parle maintenant. Euh, c'est la mise à jour. Vous le savez, on se devait d'en parler tellement ça nous a surpris. Huawei nous promet dans quelques années de pouvoir dialoguer avec les morts. Oui, et alors il ne s'agit pas du tout de séances de spiritisme, hein. non, non, tout ça est en rapport avec la technologie. Grâce à elle, on va pouvoir communiquer avec euh, nos proches, défunts. C'est la promesse en tout cas de la firme Huawei. Alors comment ça Comment ça va se passer Eh bien, en fait, leur projet, c'est d'uploader la conscience humaine dans des ordinateurs et donc, après la vie, il n'y aura, pas, y aura pas que la mort, il y aura la vie numérique. On sera incarné par un avatar et donc on pourra euh, communiquer encore ah avec ces avatars-là. Euh, le PDG de Huawei qui souhaite que son entreprise se lance dans le stockage de ces données humaines avoue être très inspiré par la science-fiction. On l'avait un peu compris, c'est vrai que ça fait euh, complètement science-fiction. Uploader la conscience dans un ordinateur, c'est ça C'est ça, avec des avatars qui, qui auraient, euh, qui aurait cette conscience numérique dans leur faux cerveau. Quoi. Alors c'est très bizarre. Euh, enfin, pour toi, par exemple, Thibaut, euh, qui n'a pas vraiment de conscience, comment on va faire Une petite clé USB. Ah ben, <laughs> c'est une, très bonne question. une vieille hein disquette. <laughs> <laughs> Ah, c'est ça. C'est ça Ouais, ouais, bah, c'est à peu près ça. <laughs> je peux faire un test avant. Euh, oui, très bien, très bien. À mon avis, avec tous les bugs qu'il y aura, euh, on enverra Thibaut, comme ça on est sûr que la machine n'aura rien. Bon, allez, très bien. Euh, c'est prévu pour quand Alors, il prévoit ça dans au minimum 25 ans, mais peut-être que ce sera beaucoup plus que ça. Hein. D'accord, en tout cas, l'annonce a fait l'effet d'une bombe, on peut le dire, concernant certains internautes. Bon, allez, 19h dans moins de 10 minutes. pour y arriver, je vous propose, eh ben, tiens, Charlie Puss et One Call Away. On vous souhaite une belle soirée. Bonjour Alors, euh, qu'est-ce que je vous sers Ah, pour moi, un... Ah oui, bonne idée, tiens. Euh, pour moi aussi, ce sera un... Ah oui, oui, oui, moi aussi, mettez-moi un... Bien, euh, donc trois... Il y a un problème Ouais, comment ça s'écrit <laughs> Bah, tout simplement, comme ça se prononce. Coca-Cola. Coca-Cola. Coca-Cola. Cet été, avec les forfaits Vous profitez d'un smartphone comme le Samsung Galaxy J5 pour 1 euro seulement avec l'option smartphone. 1 euro <laughs> C'est-à-dire l'équivalent de du petit parasol en papier dans votre morito. Ce qui n'est pas cher pour un smartphone. Découvrez notre gamme dans votre boutique Vous ou sur vousmobile.be. Il est temps de penser à Vous Offre soumise à condition, option smartphone disponible dès 6 euros par mois. Radio Contact. Feel good. Radar, accident, problème sur la route. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 15 centimes par message. Delta en concert avec Radio Contact. En Radio Contact. Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. Ce soir, dès 20h, retrouvez Christopher sur Radio Contact. Concernant Avicii, Radio Contact a de chouettes nouvelles à partager avec vous. Non mais c'est vrai, on l'avait dit à la retraite dans quelques mois. En attendant, le mec vient tout juste de collaborer avec les Suédois d'Autonose pour faire un morceau. Le morceau s'appelle Belong et loin de là franchement la retraite. My station. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Visionnez en HD les clips de vos artistes préférés. Réagissez en direct via les réseaux sociaux et vivez l'ambiance live du studio avec les animateurs. Radio Contact. Radio Contact en télévision. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. Sur Radio Contact. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Je suis te dire quelques mots d'amour. Je t'aime, je t'aimais, je t'aimerai toujours. C'est ta déclaration depuis toujours en moi.

parfum mes innocences Toi tu révèles en moi ma sagesse sauvage De l'amour un message dans mon cœur il est don't you worry if I disappear. I told her I'm not really looking for another mistake. I called an old friend thinking that the trouble would wait. But then I jumped right in a week later, returned. I reckon she was only looking for a lover to burn. But I gave her my time for two or three nights. Then I put it on pause until the moment was right. I went away four months until our paths crossed again. She told me I was never looking for a friend. Maybe you could swing by my room around 10 Baby, bring the lemon and a bottle of gin We'll be in between the sheets till the late a.m. Baby, if you wanted me, then you should've just said she's singing I Don't laugh when my love That heart is so cold All over my own I don't wanna know that, babe I Don't laugh when my love I told her she knows they came and reload I don't wanna know that, babe and for a couple weeks, I only wanna see her. We drink away the days with a takeaway pizza. Before a text message was the only way to reach her. Now she's staying at my place and loves the way I treat her. Singing out Aretha all over the track like a feature. And never wants to sleep, I guess that I don't want to either. But me and her, we make money the same way. Four cities, two planes the same day. And those shows have never been what it's about. But maybe we'll go together and just figure it out. I'd rather put on a film with you and sit on the couch. But we should get on a plane or we'll be missing it now. Wish I'd have written it down, the way that things played out. When she was kissing him, how I was confused about. Now she should figure it out while I'm sat here singing. La, la, don't win my love. That heart is so cold all over my own. I don't wanna know that babe. I Don't when I love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, babe. On my hotel door I don't even know if she knows what for. She was crying on my shoulder. I already told you, trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed, that's all. And I never saw him as a threat until you disappeared with him to have sex, of course. It's not like we were both on tour. We were staying at the same hotel floor, and I wasn't looking for a promise or commitment, but it was never just fun. And I thought you were different. This is not the way you realize what you wanted said it's a bit too much too late if I'm honest And all this time, God knows I'm singing Don't laugh when my love, that heart is so cold All over my own, I don't wanna know that, babe Don't laugh when my love, I told her she knows Take aim and reload, I don't wanna know that, babe Ed Sheeran et Dante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 Voyez à Rome. Envolez-vous pour Rome avec Radio Contact. Exactement, c'est à l'occasion du film Débarquement immédiat qui sort aujourd'hui même dans les salles de cinéma. C'est un film avec Harry Habitant, un film évidemment très drôle. Ouais, et Thibault en a parlé hier, il sort aujourd'hui et ça va vous plaire, on en est certain. Bon alors, Débarquement immédiat et départ peut-être dans les prochains jours. On appelle une personne ah ah. Euh, qui a tenté sa chance via SMS. La question était laquelle, Lucille Alors, comment s'appelle cette célèbre fontaine, lieu de passage obligé à Rome D'accord, cette personne a appelé quand, on le sait Envoyé son SMS à euh, quel moment C'était euh, à 13h38 exactement. D'accord, il faut qu'elle décroche. Hein. On pouvait jouer toute la journée. Bienvenue. Ah, c'est raté. Alors j'appelle le numéro suivant. Ouais. Attention. Ah bah là, c'est un peu plus récent, 17h01. Ok. Attention. la question n'était pas très compliquée. Il y a quand même 4 jours à Rome avec deux personnes. Euh, les vols, le logement, petit déjeuner, tout ça. Voilà, vous allez bien en profiter. Alors, la question, on la rappelle Oui, la question, c'était comment s'appelle cette célèbre fontaine, lieu de passage obligé à Rome Et alors, on vous racontait aussi que pour l'anecdote, on y jetait des pièces. On y jetait deux pièces d'ailleurs. Ça porte le bonheur, Deux pièces Oui, alors la première, c'est pour faire un vœu et la deuxième, c'est pour être sûr de retourner à Rome. Ok, bon, très bien. Euh, alors, est-ce que ça sonne Oui, non, non, ça ne décroche pas. on est toujours en direct hein, sur Radio Contact. Ah, euh, Alors, allô, bonsoir. Bonsoir, c'est euh, Radio Contact, c'est David Antoine. Ah bon Ah bah oui, bah oui. Bon alors, ah, ah. il paraît que tu as joué avec nous tout à l'heure en direct Oui, j'ai joué tout à l'heure. Alors, dis-moi un petit peu, quelle était la réponse à la question qu'on te posait la fontaine de Trévis. Eh ben, c'est une bonne réponse. Bravo, tu remportes wow. séjour à Rome pour deux personnes, quatre jours. Comment tu t'appelles Alors, je m'appelle Patricia Pay. Salut Patricia. Et tu vas aller avec qui à Rome Eh bien, je vais aller avec mon époux. Ah bah, tant qu'à faire, bah ouais. T'es dans quelle région à Hawaii. Ah eh bah ben, écoute, parfait. Euh, on va te donner toutes les petites informations en antenne et puis on, te souhaite un bon voyage. Eh bien c'est gentil. Ravi j'imagine. Oh, bah évidemment. <laughs> Allez, c'est pas vrai. C'est tant mieux. On a on a le sourire euh, pour, toi et je pense que tu l'as aussi. Hein. Euh, Patricia, tu bouges pas, je te donne les infos en antenne, d'accord OK, merci. À tout de suite. Ultraspot.be Ah, la publicité radio, c'est formidable. Dans la publicité radio, tout est meilleur. Même quand les comédiens font semblant de manger. Hum, c'est bon. C'est quoi Oui, les comédiens ne peuvent pas manger en studio. Hein. on ne comprendrait pas ce qu'ils disent. On Bref, la publicité radio, c'est formidable. Alors surfez sur ultraspot.be, votez pour votre spot favori et gagnez de super cadeaux. Ultraspot.be Votre classement du meilleur de la pub radio. Formidable. Comment gagner du temps pour votre trajet maison-boulot Voici la stratégie de Nathalie. Alors, pour gagner du temps le matin, nous, on a supprimé tout ce qui finissait par matin. Le journal du matin, la petite douche du matin, euh, le petit bisou du matin, tout ça mis ensemble, ça fait pas mal de temps gagné, en fait. Bon, par contre, il vaut mieux éviter de supprimer le réveil matin. Parce que là, c'est... Chère Nathalie, il y a plus simple. Ayez encore plus de contrôle sur votre trajet avec l'application Touring Mobilis. Téléchargez-la gratuitement et profitez des toutes dernières infos données par le spécialiste du trafic. Touring, mobilisons-nous. Débarquement immédiat, la comédie de l'été. Le nouveau film de l'équipe de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu J'ai une mauvaise nouvelle. Vous repartez ce soir, vous allez à Kaboul. Ah oui, effectivement, ça c'est moche. Un flic. Vous avez pas intérêt à me faire chier, Karzaoui. Un boulet. une tête d'arabe, hein? Une mission qui dérape. Un saut de Karzaoui. Le fugitif le plus nul du monde. Débarquement immédiat, dès le 13 juillet au cinéma. comment faire Pourquoi tu puisses pardonner Tous ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder Oui je sais que c'est la vie Que j'ai choisi de t'aimer J'aimerais que tu reviennes Tu reviennes Tu sais je ne suis qu'un homme Des erreurs j'en referai Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais Un homme imprévisible C'est tout ce dont tu rêvais Dis-moi que tu m'aimes Que tu m'aimes C'est la vie J'ai trahi Et ça m'a fait grandir J'en perds ma taille Et dans la nuit Tu vois que

Bohème, ma quand avait raison C'est comme ça que je t'aime mais tes souvenirs me hantent La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule Et je t'avais pris pour acquis, tu m'as tourné le dos Je cru soumise, mais ces mots sonnent faux Et quoi qu'on en dise, suis ton héros Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis C'est la vie, j'ai trahi Et ça m'a fait grandir, j'en perds je t'en prie. Tu as le plus beau des chats. t'en as assez Tu me dis que ce n'est pas assez J'entends sa voix si belle au timbre angélique Et mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, por favor, mi amor, mi amor. Radio Contact. sur Radio Contact avec Alan Walker et Faded. Bon, on va parler de bouffe. Ah, c'est le moment, c'est le moment. Bah les ah, 19h23, euh, on n'a encore rien bouffé euh, comme d'habitude. Et là, on commence un petit peu à avoir les crocs. Alors, euh, on va parler d'une, on peut dire une sucrerie, non c'est pas une sucrerie, une pâtisserie. Une pâtisserie, ouais. Une pâtisserie, le fameux donuts. Alors c'est très tendance. Ah on en mange, bah, si on a vécu aux États-Unis ou alors si on connaît un petit peu les States, eh ben on en mange depuis des dizaines d'années. Chez nous, ça fait 5 ans, je trouve. Allez, 3-4 ans plutôt. Ouais, en tout cas, c'est vraiment euh, c'est la tendance. Hein. C'est un peu le cupcake euh, de 2016. tu vois, j'ai l'impression. c'est un peu ça. C'est la pâtisserie à la mode. Il y a des magasins qui ne vendent que des donuts. Maintenant, ça se trouve. Alors, sachez quand même que c'est 452 calories par euh, donut. Ouais, tu dépenses qu'il dedans. Hein, le, classique. le hein, classique on dira. Il y en a, euh, sérieusement, tu, tu, les regardes simplement, tu prends déjà <laughs> un kilo, hein, sans problème. Alors, le donut, on connaît bien. C'est cette espèce de d'anneau. Hein, voilà, il y a un trou au milieu. Et je me suis toujours posé la question pourquoi il y avait un trou en fin de compte. Bah, c'est vrai parce qu'en fait, c'est vraiment le truc qui différencie le, le donut du beignet. C'est ce trou au milieu. Alors, pourquoi un trou En fait, l'inventeur du donut trouvait que les beignets étaient difficiles à digérer parce que la pâte au milieu n'était pas bien cuite car trop épaisse. Ah. Et donc, il a eu l'idée de faire le trou au milieu. Comme ça, le, beignet qui devient un donut est bien cuit partout. Ah, c'est malin. Hein. Simplement pour ça Eh ben oui, c'est que ça. C'est vrai que ah, ça fait une esthétique un peu originale, mais. Euh, Entre nous, est-ce que vous mettez votre, doigt, votre doigt dans le trou euh, Évidemment. Toujours. oui, du donut. Ah hein. C'est vrai moi, jamais. je le prends toujours sur les côtés. moi aussi sur les côtés. Jamais. Je ne mets jamais d'eau dedans. Et toi, par contre, tu me donnes toi, par contre. Ouais, enfin, oui, ça m'arrive. Ouais, je le fais tourner, tu vois, comme si je faisais du <laughs> hula hoop autour de mon doigt. Ah, ouais, d'accord, ok. Oui, ça devient un hobby après un sport presque. Ok. Bon, écoutez, voilà. Euh, parlez-nous de cette passion, hein, si vous le souhaitez. Alice on the va arriver avec Lucky You juste avant 19h30. Radio Contact. My summer station. My station. music. I got song played on the radio station. Yeah. Contact. This is Justin Bieber. do you mean? Ooh, baby, I'm perfect for you. so phenomenally. More like the way we rock it. So Summer music. Hello. I can see but you when you dance, dance, dance. Feel the good. Everybody dance. Du lundi au vendredi, 16h20h sur Radio Contact, c'est David Antoine. Et oui, le rêve de l'humanité, rencontrer les extraterrestres. J'imagine que Thibaut va passer quelques coups de fil pour qu'on puisse avoir les réponses plus rapidement encore. parce que tu dois être proche d'eux. Hein. Ouais, évidemment. Soit tu es proche d'eux, soit tu es l'un d'entre eux, soit tu as un mix. Mais euh, c'est sûr, il y a quelque chose. David Antoine, 16h20h sur Radio Contact. Feel good radio contact. Radio Contact en télévision. C'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Wolu TV, Canal 12. Chaque samedi, 19h-20h, les mix de contact. Radio Contact. Écoutez Radio Contact sur radiocontact.be et retrouvez la liste des derniers titres diffusés sur notre antenne. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Delta en concert avec Radio Contact. En Radio Retrouvez l'intégralité des concerts Radio Contact sur radiocontact.be. So kind. You forgot that time, didn't you? No, you can't deny. This is the last time. Fight against you. No, you can't deny. This is the last fight. Fight against you. And music all around. The glitters on the ground. I'm ready for the show, show, show. didn't you? No, you can't deny this is the last time. Fight against you. No, you can't deny this is the last fight. Fight against you. all around, the on the ground. I'm ready for. for the show, show, show. The magic of the night, Dance until the light. Oh, come on, come on, come on. dans électroménager chez Kitchen Market. Plancha, presse agrumes, croque-monsieur pour moins de 40 euros. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. News. Oui, on s'informe avec Valérie de Winter. Bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à tous. C'est une conséquence des attentats de Paris et de Bruxelles. Plus question d'anonymat en cas d'utilisation de cartes téléphoniques prépayées. La commission terrorisme de la Chambre a adopté aujourd'hui le principe de l'identification entrée en vigueur en principe à l'automne. Alors que faudra-t-il faire On voit ça avec l'une des membres de la commission, la CDH, Vanessa Matz. C'est via la carte d'identité, si on achète une carte euh, prépayée dans un magasin, en ligne, on peut aussi faire cette opération, mais ce sera également euh, via euh, la carte d'identité. On peut le faire également via une transaction bancaire et ce sont naturellement les données bancaires euh, qui seront celles qui seront reconnues. Donc des données qui seront conservées par l'opérateur et éventuellement sollicitées par les autorités en cas de doute sur une personne qui serait impliquée par exemple dans un attentat terrorisme. Qu'en est-il pour ceux qui possèdent déjà aujourd'hui une carte prépayée Ils devront faire une procédure dans les six mois pour s'identifier au niveau euh, de leur carte prépayée. Et si cette procédure n'a pas été effectuée dans les six mois, la carte sera purement et simplement annulée. En parlant risque terroriste, Salah Abdeslam doit-il être filmé dans sa cellule parisienne 24 heures sur 24 Sa plainte a été examinée cet après-midi par le tribunal des référés de Versailles qui rendra sa décision vendredi. Les syndicats très inquiets de la réduction des horaires de certains bureaux de poste à la rentrée. 179 d'entre eux seront fermés de 1 à 5 demi-journées par semaine. Theresa May est officiellement la nouvelle première ministre britannique, deuxième femme seulement à occuper ce poste au Royaume-Uni après Margaret Thatcher de 1979 à 1990. Celle qui succède à David Cameron suite à la victoire des pro-Brexit a été chargée par la reine Elisabeth II de former un nouveau gouvernement. David Cameron, son épouse et leurs trois enfants occupaient le 10 Downing Street depuis six ans. Le mea culpa de Volkswagen devant la commission d'enquête du Parlement européen sur le Dieselgate géant l'entreprise a fait une énorme erreur, a reconnu le directeur de la recherche et du développement du constructeur automobile. Les organisateurs du Tour de France ne veulent prendre aucun risque. Ils ont décidé d'avancer l'arrivée de la douzième étape demain. Le peloton n'arrivera pas au sommet du Mont Ventoux, mais 6 km et demi avant en raison de la météo. De violentes rafales de vent de plus de 100 km par heure signalées à cet endroit. Aujourd'hui, le Slovaque Sagan a signé une deuxième victoire d'étape. Le Britannique Froome a consolidé son maillot jaune. Un abandon belge. On l'apprend ce soir, celui de Jürgen Vandenbroek, victime d'une fracture à l'épaule droite après une chute. Enfin, ce carnet rose sur le tour, Yann Baklan s'est devenu papa durant l'étape du jour. La petite Julia devait naître fin juillet. Elle a pris un peu d'avance. La mère et l'enfant se portent bien. Le papa, lui, poursuit la grande boucle. Partez en vacances avec les conditions last minute de Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. Rendez-vous maintenant sur volkswagen.be. Allez, on passe maintenant à la météo, Valérie. Alors, du soleil par moment demain, mais des averses encore, des orages même sur le sud-est. Les températures restent bien trop fraîches entre 15 et 19 degrés, mais ça s'annonce mieux pour vendredi, David. Allez, on espère. Merci beaucoup. Euh, bah, si les températures sont trop fraîches, on va prendre la direction d'Ibiza, on vous en parle. Big On s'hypnotise comme la drogue qui nous tourne en blanc. Je ne comprends pas quand tu dis que ça sonne faux. un verre d'eau. Jive oh, oh, dans ta gueule si tu ne chantes pas. Oh, oh. Et si le faux on crie comme Big Ali Tu pourrais te fermer les dans la petite Allez, Big Black M, ramène-lui les mecs mais ah, les mecs Miller Mais laissez là-bas les petites mineurs Oh my god, faut que je bosse encore, je suis pas une star, que j'ai pas mes disques d'or On me dit Dadju, June, on jamais tu dors, j'ai pensé à le fou, dormirai quand je serai Wait a minute man, hold back, let me hold that YT hack, I got the phone back, everybody knows that Hey boy, keep it tight boy, night flight boy, dad won't you come sing some On comme la drogue je ne comprends pas quand tu dis que ça sonne faux Pas le temps pour toi l'ami si tu Tout le monde fait les gros yeux tellement pour eux c'est trop. Je rappe avec la tête de tous les haineux dans mon putain de viseur. Oui, je sais, je fous la haine au terrien comme l'autre la freezer. Dealer, que nos 11 ils tournent pas sur 10 heures. Bizarre, que Joy me répond pas sur Twitter. Swag champ, watch you stand. Fresh like Jays in a poppy plant. Ain't no way you can stop the camp. Action man, fans raving. tourner le son dans tes oreilles De Paname jusqu'au square D-R-Y, black, tu connais C'est complet pour ce soir Big Ali, Fit, Watibé Impossible de s'asseoir Mais laisse-moi bien t'as honte ton riff, à riff punché, j'ai plus le time, pour mon beef et vite, que, que des singles phénoménaux, pour te faire des hits, mon one et va pas mollo, trop, trop, trop les crocs, vois mon empire, si les titres et les crânes, on les empile, toujours en marche, vers les sommets, ne dors pas, car le ici n'a jamais On hypnotise comme la drogue qui détourne en bleu, je ne comprends pas quand tu dis que ça sonne faux, pas le temps pour toi l'ami si tu racontes ton nom. vous envoie à Ibiza avec David et l'équipe du 16-20. Ah, j'ai rêvé qu'on était tous ensemble dans une super villa à Ibiza. Ouais, bah ça tombe bien David. Oui, je sais qu'on est censé faire. Ah, ah. Ouais, ben on va la refaire alors. Alors j'ai rêvé qu'on était tous ensemble dans une super villa à Ibiza. Ah, ah. Et quoi, on part vraiment Tous ensemble Mais ouais ah, euh, voilà, ce spot vous allez peut-être le revoir euh, en télé euh, si vous êtes branché ce soir et ou peut-être même cette nuit en fin de compte parce qu'il passe beaucoup, hein. que ce soit sur RTL TVI Club ou Plug RTL. Et eh bien, figurez-vous que ça y est, dernière ligne droite pour vous pour vous sélectionner, Lucille. Bah oui, et pour vous inscrire, puisque vous avez jusqu'au 27 juillet pour vous hein. inscrire sur radiocontact.be. Alors, il faut être disponible la première ou la deuxième semaine d'août. Et puis, alors, il euh, faut trouver trois amis parce que vous partirez une semaine de rêve avec trois de vos amis. Tout ça grâce à la nouvelle voiture Seat ATK. Vous allez gagner une journée de trip découverte et peut-être que vous aurez donc la chance de participer à ces vacances à Ibiza dans la ville Radio Contact. Participation gratuite et euh, jeu disponible sur radiocontact.be bah, dites-vous euh, simplement que ça pourrait être vous, bah tout simplement. Euh, laissez pas la place aux autres et surtout cette chance de pouvoir vivre une belle aventure on va dire une belle aventure humaine <laughs> à Ibiza et surtout euh, de belles vacances qu'on vous propose. Allez, très bien, on vous souhaite bonne chance et rendez-vous sur radiocontact.be. Ouais. Seat, technologie Radio Radio Contact. I, I love this station. en Haïti, des sous-sols de Moscou, des filles qu'on solde en Roumanie, une seule voix qui répète ça. Donne-moi une vie, un espoir, une envie. Donne-moi une vie, quelque chose à perdre aussi. Carrefour brûlant à Grosny, de décharge en égout. Des gamins vendus de Bali montent une fois. De Gaza, d'Irak, d'Éthiopie, des enfants soldats de partout. De Kaboul, de celle qu'on oublie, une seule fois, qui répète ça. Donne-moi une vie, un espoir, une envie chose à perdre aussi. Donne-moi au moins le début d'impossible à finir. Donne-moi mieux qu'un jour de plus, de plus à tenir. Quelque chose à remplir qui me fera vieillir. Un avenir. Un avenir. à aussi. Une vie, donne-moi. Une vie, donne-moi une vie. Donne-moi une vie. Donne-moi une vie. Donne-moi ma vie. Donne-moi une vie. Un espoir, une envie. Donne-moi une vie. Quelque chose à perdre aussi. Quelque chose à perdre aussi. Donne-moi juste ma vie. Donne, donne. até hoje. sur Radio Contact. Christopher Calis est arrivé. Euh, ça va Ça super bien. qu'est-ce que t'as fait de ta journée tiens Alors qu'est-ce que j'ai fait de ma journée Alors est-ce que je dois dire la vérité ou je dois vendre du rêve On dit toujours la vérité. Alors j'ai regardé le Tour de France comme un vieux papy. Ah bah c'est bien, attends, bah y en a plein qui l'ont fait. Ah ouais bah écoute, moi euh, moi j'étais pas spécialement fier de moi parce que je me suis dit, euh, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu vas dehors Il faisait pas top. Puis après je me suis dit, bah ok, tu vas te mettre devant le Tour de France avant de préparer l'émission de ce soir et du coup bah voilà, j'ai fait ça. Mais au lieu de regarder le Tour de France, t'irais pas chez le coiffeur Non, hein non, non, <laughs> ah, ah. Sérieux, non, parce que ça tu sais bien, je suis très très radin. Du coup, je me suis dit, je vais me couper Ah, les je savais pas que t'étais radin. Non, ah, Je, vais, euh, je vais me couper les cheveux au moment, tu vois, de partir à Ibiza. C'est-à-dire que si je me coupe les cheveux là Ah, mais oui, t'es obligé de le refaire avant pour être au top. Ouais, Exactement. Pour être au top Ouais, moi c'est pareil avec Ah Non, je rigole. <laughs> Avec ah, marrant à dire. Ah, mais ce qu'il y a, c'est que demain, on va chercher, euh, comme c'est les soldes, on va chercher un coupe bordure pour, euh, pour euh, ah, Lucille. Et on va, et on va faire ça. Non, mais je rigolais, sérieusement. Bah, tu rigolais. Mais c'est vrai que j'ai pensé pour la manucure, par contre. Ok, super, parfait. Vous continuez votre conversation. Il y a plein de gens qui se disent la même chose que moi, que ce soit pour les ongles, les cheveux, ce que tu veux. Mais est-ce que je, je, je poserai pas mon rendez-vous beauté juste pour gagner 5 euros Ah ouais, bah écoute, bah, voilà, bah, chacun fait avec ses bourses. Hein, <laughs> Bon, allez, euh, je vous embrasse. Et, euh, puis, euh, je vous souhaite une très très belle soirée. Thibaut, à demain. Lucille également. Et puis, Christopher Calis prend le relais dès 20h sur Radio Contact. Belle soirée. Elle a gagné grâce à Radio Contact. De fait, si on est vraiment fan, je pense qu'on peut trouver. Et t'as trouvé, Maïté, c'était quoi EXO. Et c'est gagné tu as remporté deux places pour le concert de BNC, événement Radio Contact, le 31 juillet oh au Stade Roi-Baudouin. Franchement, merci. You know. Mon plus beau cadeau se gagne uniquement sur Radio Contact. Radio Contact. Surfez sur radiocontact.be et découvrez les prochaines actions et concours. Radiocontact.be, le site internet de votre radio. Radio Contact en télévision, c'est la radio en live à la télé. Radio Contact en télévision, disponible sur Proximus TV, canal 181. Vous êtes sur la route et vous constatez un accident ou un radar. Informez-nous dès maintenant par SMS au 34 93 15 centimes par message. Chaque vendredi et samedi, 20h minuit, c'est In the Mix by Mademoiselle Luna sur Radio Contact. In the Mix. In the Mix by Mademoiselle Luna, chaque vendredi et samedi, 20h minuit, sur Radio Contact. Radio Contact. Summer. Radio Contact. My Summer Station. Radio Contact. It's time, baby. Makes me feel good.